centiaroi da Esperanto Radio. Citiu iaro 2022 estas por esperantistoi grava jubileo iaro. Nia movado completigas centiaroin da vigla radio en nia lingvo. Cial grava? Char la esperantai radio el sendoi plenumis decidan rolon en la evoluado cae practica usado de la lingvo cae de cia ideologio. Radio estis la unua tecnologia rimedo tui post la telegrafio, quiu effective malgrandigis la distancioin cae permesis comunicadon rapidan, facilan, cae de ciui atingeblan. Cae tiun rolon gi bele plenumas gis nun malgrau ciui changioi en la mondo. La unua esperanto el sendo ocasis en Usono, en 1922. La dua en Brituio, en tiu sama iaro. En 1923 iam dec radio stazioi el sendis en la internazia lingvo, cae tio evoluis al pliol cent post quelca iaroi. Tio rapida cresco permesis che la tutmonda esperanto parolantaro ricevo modello in de pronunciado ca de ciutaga usado qui ui certe grave favoris la unuetson de la linguo. Inter la plei tradiziai radioprogrammoi en esperanto aparte parte meritas mencion du gravae, tiui de Pola Radio cae tiui de Radio Vaticana. Iliai heroa continuetso alta lingvo nivelo, cae sen riprocia fidelezzo alla auscultantoi, metas ilin en honoran locon por niei omagioi. Radio Polonia ec funcciis en 1925, cae comencis sia in regulain el en 1926. En 1929 exonis en gi la unua esperanta programo. En 2007 cesis la oficialei elsendoi per mal longai ondoi en tiu radio, sed comencigis la podcasta formato. Post ne longa interrompo en la iaro 2011 ec funcciis la pola retradio en esperanto. Danke al cunlaborado inter esperantistoi, sub la gvidado cefe de la mondfama redactorino Barbara Pieczak. Pludauras interesai clerigai programoi en bonega nivelo du foie en ciu semaino. Gratulon al la tutta laborgrupo. Radio Vaticana fondigis en 1931 ec de 1977 gi regule el sendas en Esperanto, kiel en aliai quindec lingvoi. Nun tempe, ili ocasas trifoie en ciu semaino, en du malsamai ondo longoi, sed oni povas ausculti ilin ancau per interreto. Quancam ci estas stricte catolica stazio, cun programeroi directatai al siei religianoi, tamen la noblezzo de la enhavo cae la altae lingua cae parola qualitoi faras gin sen dube apresata de la tuta esperantistaro, sen depende de religiae tendensoi. Multae aliae fervore cae valore homoi contribuis alla radio en nia lingvo, ne eblas citie mencii ciuin ni nur esprimu el la coro ni andan con gratulon al tiui pazzi batalantoi en citiu jubilea iaro de quel ca iaro la Esperanta retradio al dona sian contribuon al tiu bella historio malgra la tecnica grandega progresso en la monda comunicado precipe pro interreto radio ancora o estas essence grava elemento por la vivo de la esperanto movado. Anca pro tio che la radiistoi sage alprenis la nova in remedoin de informatico.